burrilaren sortzian zen fibrosikistikoa muko bisidosaren nazioarteko eguna. Egun hortan eh, ondarrutik bideo txipi bat eh, eskuratu eh, ginuen, preseski eh, eritasun hau eh, ezagutarazteko xedearekin plazaratu du arnasa eh, gipuzkoako elkarteak. Preseski elkarte eta ondarruko Helene Etxanizen ezagutza laster eginen dugu, Helenek urte ditu eta eritasun hau badu eta egunguziz eritasun honen kontra borrokatzen da bere biziak ondatuko dauku eta bere ama den noemiri ere hitza emanen dakogu. Baina lehen lehenik, porrotx gomitatu dugu gure saiorata, fibrosik edo muko bisidosaz unkiak diren haur eta helduen laguntzen ari den arnasa elkartea aurkezten dauku. Zuri hitza porrotx? Zego, xuba usaina, eh? porrotx? Da, ba, bueno, gaur eh, arnaz elkartea zautuko dugu. Dagoeneko, hogeita hamar urtetik gora dituen elkartea. Fibrosi, kistikoa, biriken gaixotasuna dutenen elkartea da arnasa. Egunotan, koronavirusa dala eta geuretzat e, ohikoak bihurtzen ari diren ohiturak arnaz elkarteko lagunek oso ondo ezautzen dituzte bere ohiko bizimoduan. moduan bai jende asko dagoen tokietan maskaria eramatea, edo gaixotasun hori dutenen artean bi metroko distantzia mantentzea, eskuak askotan garbitzea, hori egin behar dute fibrosi kistikoa dutenek. Birikak haul gaixorik dauzkatelako. Eta razalkarteak lan egiten du, haien bizikalitatea hobetzeko. Gizarte, osasun, tratamendu psikologikoen bidez, haien egunerokotasuna ba, bermatzea nahi dute modu osasuntxuan. Lagunok, zuekin gaur, arnasa elkartea. Eta biziposa.eu zen, amarnaka elkarteen mikrodokumentalak aurkituko dituzue. Bizipostu zaitezte! Egin voluntario, egin babesle, munduak guztiontzat beharko luke! gora bizipoza, eta gora arnaza elkartea. Bai goxua. Ala, porrotxe entzun edugu Euskal Iratietan, eta orai ondarruko Elene etxan telefonaren bestaldean, entzun dugu beraz porrotxek egiten zuk ere, arnasa hartzeko, hatsa hartzeko, arazoak eta nekeziak badituzu. Bai, bueno, orokorrean arnaza, arnaza zailtasunak dira, baina urteen ondorioz beste gauza asko ere keitu zaizkit. Adibidez, diabetiza, bai. eta digestio aparatua, ba, gibela adibidez, e, joan zait gutxiago funtzionatzen, gaixotzen. Mhm. Eta hori egun guztitakoan, zer nahi du, e, jatekoari ere e, behar duzula kasu egin? Bai, asko. Mm-hmm. Baina bakarrik ja, eh, jatekoa da parte handi bat, baina gero baita ere e, adibidez hartzen ditudan pastiak e, ba, biriketarako gero gibelera joaten direnez, ba, gibelean eragiten du. Eta orduan e, eh, alterazten zait mm gibela. Mm Zeren gainera organo guztiak dauzkan moko zinguratua, eta orduan batetik gaizki nagoenean e, guztia guztia sakartzen da. Bai. Eta hori bai. handituz joan da, larrituz joan da? <coughs> bai, txiki txikian zen bai ere asko asko, baina urten ba, orain nagusitzean eta horrela e, joan dira gehitzen e, bai. beste gauza batzuk, adibidez e, diabetesa beste gaixotasun bat gehitu zait eta orduan beste gauza bat gehiago da. Bueno, orain e, ezin dut ja nik nahi dudana eta gero jaten dudan bakoitzean hartu behar dut e, pastillak. Zeren bestela e, nire pankreasak ez duen funtzionatzen, hartu behar ditut pastillak e, enzimak deitzen direnak e, bere lana egiteko. Mm-hmm. Eta gero baita ere, adibidez ezin du nile lagunago ezalako ba, azkar joan, e, ba, adibidez, edo kirol asko egin, ziren azkar nekatzen naiz. Bai. Mm-hmm. Beste motatako bizitza bat da. Mm-hmm. Eta porrotxek egiten duen bezala, maskua, maskara behar duzu, zuk bai, gehienetan? beti. Beti? Eta eskuak garbitu, eta orai guk, e, koronavirusarekin e, e, egin behar ditugunak, zuk egunero egin behar dituzu? Bai, nik e, ja hau etorri zenean edo horrelako ba, araua jarri zigutenean, e, egon behar garela bi metrotara, e, eskuak beti garbitu maskara erabili, nik hori ja txikitatik egiten nuen orduan ez da niretzate zer bai. e, berria. Zeren ba, horrela egin izan du nire bizitza osoan. Mhm, mhm. Halere, eh, eskolarat, eh, ikastetxerat joaiten zira, beste eh, zure adinetako gazte guzie bezala? Bai, ora, momentuz bai. Gero, segun onda, arrun hemen adibidez eh, zakartzen bada kontua, etxean geratu beharko naiz. Mhm. Naiz eta ez egon nire klasean positiborik. Mm. Indaga behar da, eh, borrukatzeko. Bai. Eh? bueno, Baia, oituan hago ere bai gauzak egiten eta ba ba ez dut pentsatzen negatibo, beti positibo pentsatzen dut. Horrela ateratzen dute indarrak. Eta hortarako da ere Arnasa elkartea? Bai. Eta zertan laguntzen zaitu Arnasa elkarteak? Ba, gauzak erreztu. Eh, ba, diru laguntzak eta horrela eta gero baita ere ba animatu zeren jakiteko ez nagoela bakarrik badaudela beste mhm. aurrak ba badaukatenak edo aurredo nagusiak nire gaixotasun berdina mhm. Zer errantzinezake ezake oraizuk eh, gure entzuler? Ba, ba, bueno, naiz eta eh augustia eduki, ba, bai topatzen dut nik nahi dudan egiteko denbora edo horrela, bai. baina bai kontu asko, gauza asko dela eta eta asko asko joan behar izaten naiz medikoaren gana eta ospitalean ingresatuta eta hori dena, baina bueno, ba beste motatako bizi bat dela, baina bueno, ez dela hain positibo pentsate behar dela. Ados, Ados. Ba, eskertzen zaitugu, e, mil esker eh, gurekin egonik elene eta bazure amarekin, noemirekin orain mintzatuko gira, bihitzaz? Bai. Mil bai, esker? Bai, eskerrik asko, bai. Bai, Noemi, hainitz eh, denbora hartzen du, e, pentsatzen dut, heleneren e, eritasunak. Bai, bai, bai, bai, asko. Hmm. Bai, ze berak gainera, ba, bueno, nahiko gaiztoa dauka, ze horre ere ezberdinak daude, ba, mutazioen arabera, eta, bueno, mm bai, daude batzuk gogorragoak eta besteak ez horren beste. Berea, ba, zoritxarrez nahiko gogorra da. Mhm. Orduan txiki-txikitatik e, eh, behar du fizio, arna fizioterapia egunero bairu aldiz alba da hobeto, eta gero profesionalekin zaioak ere bai, bueno, hori da mhm. gure betiko borroka, ez dugu lortzen, guk nahi begun beste, eta mm. baina bai, egunero goizeko txiki-txikitatik, ez natzen da oso goiz, bere emakina eh, jarri, bueno, bere botika egin behar du, nebulizazioen bitartez, e, bueno, orain eh, ba, ori, e, insulinak hartu behar ditu, e, mm. gora bera hundiak ditu, diabetizarekin, eta gero, ba, bueno, beti dauka antibiotikoak, Mm. gainezka dago, ba, gibelarentzako, birikientzako, eta bai, azkenian e, guzti hori denbora pia bat ematen du egunero. Bai, bai, bai, bai. Gogorra, errazu buru hilaren sortzian zen fibrosi kistikoaren e, bai. nazioarteko bai. eguna, eta karia mhm. hortarat uh bideo bat ere zabaldu duzue, Pentsatzen bai. baituzue eta iduritzen zauzue eritasun hori, e, ez dela aski ezaguna? Ba, nik uste dut ez ala aski ezaguna ez. Eta hori gu, el, o sea, eleneri diagnostikatu ziotenean gutxiago, asko ere gutxiago, eh? Mhm. Baina gaur egun ere, e, ez da aski ezaguna ez. E, gainera daukana da, ba, bueno, bere alde ona ere izan lehik ez, e, segun nola begiratu, baina e, itxuraz, ba, asko ez da nabaritzen barrutik da, dara mate, e, gaitza. Bai, bai. Mm. eta orduan, ba, horrek engainatzen du gauza batzuetarako. Hmm. Ze, ba, hori ez delez ikusten presentzian, ba, ba, maten du, ba, ez dala einbeste, baina, bai. baina hori da, kontua, ez, asko dela. Asko dela behar duten eh, zaintza, behar duten eh, tratamenduak asko dira, asko, asko, e, arnaz fizioterapeuta fesioterapia oso garrantzitsua da, ze horrekin e, arnaz ka, bidiketako kapazitatea mantendu egiten da, e, bestela hauek au, urtean zehar galtu, galdu leike pio bat, euneko porzentaria handia eta hori luzarorako gaitza da. Eta o, guzti hori ba, gehiago zagutu behar da, eta gure, bueno, ba, hori nahi dugu. Bai. Ba, gure lan txikiekin ea lugun gehiago ezagutzea bai. Elkartasuna eta sustengoa ere ekartzen dauzue biztan dena olako bideo baten plazaratzea eta hori ekartzen dauzue ere arnasa elkarteak. Beharrezkoa baita? Bai, bai, hori da beharrezkoa. Beharrezkoa ah. bai. Ze hospitalean <laughs> aurten denbora asko eraman egonda helene. Bai. Asko, asko. Eta Bai, ba, azkenian e, eh, dena eramateko, mm. bai. Gure entzulea, Arnasa Elkarteko webgunerat gomitatuko dugu? Bai, webgunean dago dena, hor daukagu, e, bueno, e, bai, informazio guztia, edo e, zerbait e, kolaborazioaren bat, egin izan ezkero, e, bai, hortik e, hor dago dena. Eh, mm. Edo jaialdiak egin ditugun bideoak, edo hor mm. dago dena hartuta bai. Elgarrutzi behar dugu, Milesker Noemi eta Elene Etxaniz, eta mm, musu, besarkada handi bat, e, iparaldetik ondarurata. Ba, mila, mila esker, Zorri guretat asko da, asko, asko da bai. Bai, Mirezker. Bai. Biotzez. <laughs>